بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زهول بريباد الله جل شانه ودنسي مصلوات السلام نبسلني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Draga braći, cijenjene sestre, u našem zadnjem predavanju govorili smo o jedinstvu među muslimanima i o tome kako je to jedan sastavni dio značenja ahli sunna wal džama'a. Jer je tako da nakon što su se kako u akaidu a ponajviše u tako i u drugim stvarima, nakon prvih generacija muslimana, tako da kažem, pojavile razni pravci, pojavile razne sekte, ona skupina koja je ostala na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam sebe je nazvala ahli sunna wal jama'a. Što znači oni koji se drže sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i koji se drže zajednici. Pa smo tako jeli komentaruši jeli kao jedan dio komentara ovog drugog dijela wal jama'a, govorili nešto o bratstvu među muslimanima, kako je to obavezno da se nađe kod nas, šta to znači i tako dalje. Ali ono pogotovo što smo mešćini spominjali, jeste što je najvažnije u svemu tome da se nađe među muslimanima, jeste opraštanje jedan drugom. Znači, ako, tako da kažemo, kod nekog muslimana vidimo ovu ili onu, da kažemo stvar, bilo koju stvar, da je musliman obavezan, tako da kažem da mu prijeđe preko tog postupka, odnosno da mu oprosti ono što mu on radio. Što normalno znamo da je to nas sve vodi jednom stvari koju zovemo sabor. Mi smo spomenuli nekoliko primjera islamskih učenjaka, da tako kako su oni na putu svoje reforme pozivanje izvornom islamu, Kur'anu i sunnetu, tako da kažemo kako su nailazili na razne prepreke. Međutim, kako su svemu tome bili od onih koji su se poveli za poslanikom sallallahu alaihi wasallam, pa halalili onima koji su njihovim ličnostima, tako da kažemo, Možda jedan također lijep primjer koji, nam, koji nas na to upućuje, jeste jedan, tako da kažemo, ajet, u stvari jedan dio jednog ajeta i sure Jusuf, na kraju sure Jusufa, na kraju sure Jusuf, koji nam govori o tome kako je Jusuf a.s. postupio prema svojoj braći koji su mu učinili ono sve što su mu učinili. Sve je tako od početka sure Jusuf alaihi pa do kraja vidimo kako su braća Jusufa alaihi salam kako smo pravile spletke jel tako prvo su ga bacili u bunar pa onda su činili ovo pa su činili ovo i tako dalje međutim na kraju te sure kada Jusuf i salam kada mu dolazi otac i kada Jusuf govori šta se je desilo Jel tako? Pa kaže, Allah me uveo, jel tako, pa nakon što me izeo zatvor, kaže, min ba'di en nezaga šeitanu bejni wa bejne ihvati. Kaže, nakon što je šeitan posio između mene i moje braće. Pogledajte samo ovaj dio ovog ajeta. Kako Jusuf a.s. govori. Nakon što je šeitan posio između mene i moje braće. Znači ne kaže Jusuf alejsalam postani za koji moramo da se povedemo. Da to da smo braća učinili ovo, da su ga bacili u bunar, da su onda onom drugom njegovom bratu učinili što su učinili. Ne, nego sve to što su oni učinili. Znači imali su namjeru da ga ubije, Jusuf alejsalam to pripisiva šeitanu. I kaže, Šta? Kaže, nakon oče, nakon što je šejtan posio između mene i moje braće. A samo tako dovoljno je da razumijem ovo, da stavimo u naše glave da sami početak ove sure, da su oni imali namjeru da ubiju Jusufa i da su bacili tako u bunar. I da su mu došli sa onom krvavom košnjom i da su rekli šta, ovo je, razumiješ, pojoga ga je vuk i tako dalje. Mislili su da je gotov, da je više, da je helač. E, zamislite znači da čovjek dođe neki i da ima ne tako da kažemo namjeru da te ubije. Hoće da te ubije. Međutim, Allah da da ti izađe živ iz svega toga. Kako bi, se, kako bi ti kao musliman postupio nakon svega toga, da li bi njemu, tako da kažemo, pripisao to što je učinio, ili bi možda rekao, kao što je Jusuf a.s. rekao, da je to šeitan posio između vas dvojice. Ali ovdje vidimo šta? Subhanallah, vidimo, tako da kažem, stepen ahlaka, i stepen, znači koliko su poslanici bili vezani za Allaha subhanahu wa ta'ala i koliko je njihova briga bila ahiret i ono što dolazi i poslije i rad za Allahu vjeru, tako da kažemo da uopšte nisu tako, da uopšte nisu misli ono što se učini njima. Jer to uopšte nije bitno. I zato kaže jedan od islamskih učenjaka. I kaže zato, kaže samo zato što je kaže briga poslanika sallallahu alaihi wasallam bila, kaže, toliko vezana za ahiret, kaže, vidimo ga kroz njegovu siru, da je saburo kroz sve ono, jel tako, da je prolazio kroz što je prolazio i da je saburo na onome na čemu je saburo. Kada? Kada je njegova briga Znači, kada briga jednog insana, tako da kažemo, bude vezana za hirat onda se, tako da kažemo, dešava da čovjek bude u stanju da halali drugima, da im oprosti, da ponovo nakon što su mu činili loše, da se prema njima ponaša lijepo. Znači, kada, tako da kažemo, misao jednog čovjeka bude vezana samo za hirat normalno što se traži od, od svakog od nas, poslanik sallallahu alaihi wasallam nas upućuje, jel tako da se što više čovjek sjeća smrti i tako dalje. I zato, draga braću, puno je važno da imamo ove stvari u glavi kada govorimo drugima o islamu. Jer Allah Đelešanu je dao da ovaj naš poziv u islam, da kažemo ima jedan put, jedan pravac, znači kojim čovjek ako bude išao, ljudi će se odazivati. Taman ako joj ne bude pozivao svojim riječima, samo neka bude njegov ahlat, njegovo ponašanje, ko što je bilo ponašanje prvih generacija, kad je u pitanju poštenje, kad je u pitanju sabur, Allah subhana, subhanahu wa ta'ala će dati da se ljudi njegovim postupcima odazivaju i da tako ulaze u islam. Pa tako, na primjer, jedan islamski daja, mislim da ovaj primjer ovdje nismo spominjali. Spominje jel, ovaj, taj primjer na svojim dersovima. Primjer jednog daje koji je iz Velike Britanije. Ne znam, smo spominjali prošli put na drsu. I bio je tako jedan, da kažemo, imam u, onaj, u Londonu, jedne džami i normalno razmišljaš njegov izgled je bio otprilike, imao je možda kapicu, imao je malo brade, ovaj i tako dalje. I jedne dana i pošao je na posao i normalno čovjek razumiješ pošto je velika gužva se to zaustavi taksi i rekne taksi odvedi me u to i to razumiješ li jel tako mjesto i tako dalje. I razumiješ normalno on uđe sjedne u taksi taksista ga dovede na mjesto i razumiješ sada ovaj kada je trebao da izađe normalno čovjek plati. Međutim ovaj taksista mu vrati kusur. I sada kada je čovjek izašao iz auta da jeli, prebere pare da vidi jel mu u redu vraćen kusur vidi tamo da mu je nešto malko malko viška dao. Subhanallah i sada, jel tako, kao imam, kao daje, rekne sebi, subhanallah, hoću li sad ovo zadržati za sebe? Jel, neko bi rekao, evo, alhamdulillah, Allah dao ganimu, ratni plijen, razumiješ, od čafira i tako dalje. Međutim, opet kaže, subhanallah, nije moj imetak, razumiješ, koliko god daje, ne do Allah Đalešanu, ako namjerno mi imetak nekog drugog, znam, jel tako, po Kur'anu i sunnetu, da je to trpanje džehennemske vatre u sve utrbe. I kaže, subhanallah, vraću. Međutim, pošto je bila velika gužva, razumiješ, on potrči malo za njim i stigne i kaže, ej, ej, Razumiješ? Ovaj kaže šta je? Kaže evo, kaže si mi dao onaj kusura. Kaže on dobro. Kaže možeš li, kaže ponovo sjesti u auto da ti nešto rekne. I ovaj da, ja subhanallah, razumiješ uđe u ovo, šta je sad problem, on vraća, razumiješ višak. Kaže on njemu, kaže iskren ću biti sada prema tebi. Kaže ja već, kaže jedno duže vrijeme razmišljam o islamu. I kaže vas, gledam. Ovdje ste tako da kažem sve više i više. I kaže u dilemi sam, kaže da li da prihvatim islam ili da ga ne prihvatim. I kaže rekao sam sebi, prvi čovjek musliman, na kojem vidim da je musliman, koji mi uđe u taksi, kaže viška ću mu dati, vrati kao kusura. Ako mi dođe s tim parama i vrati mi taj višak koji sam mu dao, iako ću mu dati malo, kaže onda su sigurno, jer tako, pripadnici ove vjere ljudi koji su iskreni i koji rade ono u što pozivaju. I kaže, odazvat se, razumiješ tom pozivu. I kaže sada, kaže, pošto vidim na tebe, razumiješ, on mi je normal, sigurno, među rekao da imam u toj kaže, čim, odmah poslije posta, kaže, idem u tvoj centar, kaže javno ću očitovat šehadet, razumiješ da postane, da postane pripadnik vaše vire. Subhana, pogledajte, kako tako da kažemo, jedna sitna stvar, koja je tako da kažemo šta, Normalno, od ahlaka jednog muslimana, od njegovog ponašanja, što ga uči njegova akida, jel tako da ne smije da jede i metak drugi ljudi na neispravan način. A na neispravan način je, između ostalog, jedenje kako, da ti neko iz greške da ne jedan višak, jel tako? Normalno, to nije tvoj meta koji ti zaslužuješ, nego je čovjek pogriješio i dao ti. E sad ti, ako si svjestan toga, znači i sa fikske strane i sa svega toga, obavezan si da mu vratiš. I kako razmišljanje. Tako da kažem jednog vjernika, učini da postupi tako. Međutim, ovdje vidimo, šta? Znači, kako čovjek, samo ako tako da kažemo, bude išao ti pravcem kojim je, koji je zacrto poslanih, sallallahu u obhođenju prema ljudima, bilo to da su nevijenici, bilo da su muslimani, griješnici i tako dalje, subhanallah, čovjek mora, tako da kažem, da ima uspjeh u toj dali. A svaki put, ako nam nema uspjeha, tako da kažem, u našem pozivanju drugih ljudi, čovjek treba da zna da nije to, tako čovjek treba da se razmisli da kaže da li je to možda radi mene, da li sam ja možda griješan, da li mi je možda srce bolesno, da li možda Allah ne da da ja kao bolesan čovjek vodim drugi ljude, međutim mi uvijek ako vidimo neki neuspjeh u davi, mi razmišljamo prebacivamo na druge. Ne, nego čovjek uvijek, tako da kažem jedan musliman u sebi tako da kažem, za svaku stvar traži opravdanje. Da li ima uspjeha, da li nema uspjeha. Međutim, danas, nažalost, muslimani, tako da kažemo, kao zajednica i kao pojedinci, uvijek traže probleme u drugim. Nikada se ne vraćaju, tako da kažemo, i da u sebi šta traže probleme. Pa tako šta god da se desi, ili su židovi, ili je neko podmetno sihr. Za svaku stvar, razumiješ li, okrivljava se šeitani, razumiješ li, džini i tako dalje. I što su krivi, i što nisu krivi. Uvijek je kod muslimana ta stvar glavna. Međutim, dok vidimo, ako pogledamo praksu Selefa, vidjet ćemo subhanallah šta, da čovjek uvijek, kako se kaže, gleda da li je u njemu problem ili nije. I tako da kažemo u svemu tome, zaboravlja sebe, nego je najvažnije tako da kažemo da ide ono što je koji je Pa je tako dole, pa na primjer danas u Namasku, jele u Siriji, većina školstva, a na primjer veliki, veliki broj studenata iz, tako da kažem, izvana, studira u Damasku danas. I suhana što je, na primjer, posebno specifično za razliku od drugih islamskih zemalja, jeste, na primjer, da je, da kažemo, 99% tog školovanja besplatno. Znači ti danas kad se upišeš dole na fakultet islamski, nemaš malo te ništa da plaćaš. Plaćaš možda nešto bez veze 100 eura za čitavu godinu. Srednje škole također bez, besplatno, spavanje besplatno, da kažem hrana besplatno, normalno. Ti ako hoćeš nešto više mora, kako se kaže, da platiš. Međutim, na koji način je to besplatno? Besplatno je na taj način, zato što veliki broj, na primjer, šejhova koji tu predaju, pored svega toga imaju svoje zanate. Na primjer, vidite nekoga, na primjer, doktori, ona, na primjer, možda i u šerijatskim znanostima da je doktor, ili, na primjer, veliki učenjak u fiku, u hadisu i tako dalje. Međutim, vidite ga da ima neki svoj zanat. Na primjer, vidite, na primjer, da je doktor medicine ili doktor matematike i tako dalje. I danas postoji dole jedan veoma mlad da kažem, alim koja ko bude jedna velika budućnost, hadisu i tako dalje, čovjek je doktor matematike i na univerzitetu predaje matematiku. Međutim, pored svega toga, alhamdulillah, Đelešanu mu je dao da predaje hadis i tako dalje. I, razumiješ li, znači, opstoji ta nauka na tome. Zatim druga stvar, na primjer, jeste da šejhovi su ti koji idu od radnje do radnje i kupe od ljudi zakat i kupe sadaku. Koje je našto? Znači, za račun studenata I tako se hvala prenosi da jedan šejih došao kod jednog ovaj, čovjeka, jednog onaj, trgovca bogatog i da mu je pokucao na vrata, jel njegovog dućana. I rekao mu, pružio mu ruku i kaže, dobro, kaže, evo onaj, ja sam, razumiješ, predavač u toj školi, da li su u stanju, kako se kaže, da mi daš ovaj nešto? On kad ga vidio, kaže, bježi tamo, mrši, tu, kljune ga, razumiješ, u lice. On razumije svojom lijevom rukom, pobriše i kaže, dobro, kaže, ovo što smo me pljunuo, ovo je za mene. A kaže, šta ćeš sada dati za Allaha? Razumiješ? Lijevom rukom se popriše, a desnom pruži i kaže, dobro, ovo što smo pljunuo, to je za mene. A šta ćeš sada dati za Allaha? I subhanallah čovjek kada je vidio taj prizor, postidio se da je dao veliku sumu novca za studente i tako dalje. Tako znači u svemu tome, braću, važno je, samo znači čovjek da zna da na putu davi, na putu širenja akid ehli sunnata val na putu ovoga, na put pozivanja drugi da obavljaju namaz, da je potrebno za čovjeka samo šta? Znači da pogleda kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam se ponašao i onda razumiješ da se on tako ponaša. Jer ono što smo, mešini bilo je pitanje pa smo odgovorili na njega. Čovjek, znači kada je u pitanju ljubav prema dobru i mržnja prema zlu, mi trebamo da znamo da čovjek mrzi loša djela kod nekog čovjeka. A ni u kom slučaju tako da kažemo da mrzi tog čovjeka kao ličnost. I čak ako on umre na kufru, čovjek je opet žao zato što je ta osoba umrla na kufru. I zato vidimo poslanike sallallahu alaihi wa sallam. Jel tako? Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio u Tajfu, kada je došao u Tajfu da poziva, i kada se je desilo šta se je desilo, jel tako znamo da su kamenovali poslanike sallallahu alaihi wa da je bio krvav I u svemu tome šta je govorio? Kaže, Allahu mehdi qawmi fa innahum la ja'lamun. Moj gospodaru, uputi moj narod, jer su oni ljudi koji ne znaju. U hadisu Buharije, koji je zabilježio, koji se prenosio da iše radijallahu tala anha, Kaže Aisha radijallahu ta'ala anhu poslaniku sallallahu alaihi ve Kaže, o poslaniće, kaže šta je to bilo najteže što si doživio od svog naroda. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve o Aisha, doživio sam od svog naroda što sam doživio. Međutim, najteže što mi se je desilo jeste bilo onog dana kad sam se predao, to jeste kad sam počeo da pozivam plemena u tajfu. I kaže, toliko je, kaže, bilo, toliko je teško bilo poslanik sallam i toliko su mu nanijeli ezijata i udaranja, kaže da kada sam se vraćao, kaže, čuo sam Džibrila da mi je nazvao selam iznad, iznad mene. Kaže, pa sam pogledao, pa sam, kaže, vidio Džibrila. I rekao mi je, Muhammede Allah Đerlešanu ti šalje selam. I kaže, poslao ti je meleka brda da mu narediš da uništi taj narod. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, bel arđu an yuhriđa Allahu min asrabihim men ja'budu Allahe wahdahu la išiku bihi šeja. Kaže, ne. Kaže, ja se nadam da će Allah Đalešanhu iz njihovi kičmi izvesti one koji će obožavati Allaha jednih nog, neće mu činiti širk. Pored toga što smo učinili, Allah subhanahu wa ta'ala šalje poslanik sallallahu alaihi sallam šta? Šalje mu meleka brda, znači da uzme brda i šta da preklopi taj narod. Da ta brda, razumiješ li, obori na taj narod. Zato što su iz ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. A poslanik sallallahu alaihi wasallam iz svoje brige da ljudi krenu pravim putem šta kaže, razumiješ li, nadam se, kaže naprotiv, ja se nadam da će Allah Đalešanu iz njihovi kičmi izvesti je koji će obožavati Allaha jednog jedinog i neće mu činiti širk. Subhanallah, pogledajte šta. Koliko poslanik sallallahu alaihi sallam kod ti ljudi što smo načeli prezire njihova djela, a ni u kom slučaju da prezire njih. Ja tako mi znamo isto također da je poslaniku sallallahu alaihi wasallam da su mu roditelji umrli prije nego što je došla, jel tako, objava. Što znači da su mu roditelji umrli na širku. I zato imamo hadisu muslimu da je došao čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam i pitao ga o Allahu poslaniće i gdje je moj otac. To jeste šta je s mojim očnjem koji je umro tada. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam inne abi wa abake fin nar. Kaže moj otac i tvoj otac u vatri. Isto tako je prenešeno za poslaniku sallallahu alaihi sallam majku. Međutim, subhanallah, pogled, samo poslušajte ovaj hadis koji je zabilježio imamus Kaže, kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam je posjetio kabur svoje majke. Kaže, fe beka wa ebka men hawlahu. Pa kaže, toliko se rasplako Kaže, je posjetio kabur svoje majke. Kaže, toliko se rasplako I kaže, rasplako je sve oko sebe. I kaže, rekao je. Kaže, istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam je'zen li. Kaže, tražio sam izun. Tražio sam izun od svog gospodara. Da mi dozvoli da tražim istighfara za moju majku. Kaže, pa mi nije dozvolio. Kaže, وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي Pa kaže, tražio sam od njega izum. Subhana, pogledajte. Pogledajte kako edeb poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Allahu dželle Kako edeb treba da bude jednog vjernika prema Allahu dželle Za svaku stvar tražiš izum. A kako tražiš danas izum kad nema objave? Traži subhana u Kur'anu i Kaže, pa sam tražio izum. Kaže, da posjetim njen kabur, fa ezin ali, pa mi je kaže, dozvoli. Subhanallah. Iako poslanik sa ako, ako ne, može da dovi za nju, ne može da traži stikvar, znači umrla je na kufru. Ali subhanala iz ljubavi prema majici kao majici, jel tako? I čovjek ne mrzi majku, iako je umrla na kufru, nego mr, prezire to radi čega je umrla i prezire taj kufr subhanallah i poslanik sallallahu alaihi sallam traži da zijareti njenu kabur. Subhanallah kolika briga, tako da kažem, kod jednog čovjeka jeste za uputom ljudi. I šta znači to? Znači da čovjeka, nas draga braćo, ne interesuje. Ne interesuju nas osobe. I da mrzimo ovog ili prezirimo. Subhanallah, nego samo čovjek kada voli, voli dobro što je ljudi. A kada prezire, prezire ono što se nalazi kod njih. I zato uvijek ova stvar koja je od akidata, znači koje od vjerovanja. A to je tako el bara, ljubav i mržnja u islamu. Znači ljubav prema dobru, mržnja prema zlu. Čovjek treba da zna prema čemu, znači ovdje smo objasnili prema dijelima i da uvijek to ima tako da kažemo u svom odnosu prema ljudima. Jer tako, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kolika je, znamo Ebu Talib je umro na kufru. Kolika je poslanikova sallallahu alaihi wa sallam bila želja da Ebu Talib krene pravim putem. Koliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio uz njega? Tako dalje. Sve nam to, draga braćo, upućuje na ovo što smo spomenuli. Zatim jedna stvar važna ovdje, o kojoj bi, da ako Bog da večeras malo govorimo. A to je da normalno vidjeli smo, znači, ovo drugo je znači oni koji se drže jedne zajednice. Međutim, ono prvo je oni koji se drže sunneta. To jeste oni koji se drže onoga na čemu su bile prve generacije muslimana. Jel tako? E sada, kada govorimo već o ovome, mislim da je važno da spomenemo i da reknemo nešto vezano za odgoj. Mi često puta, ali tako kažemo, na primjer, ta riječ odgoj ili islamski odgoj pređe preko naših jezika. Na primjer, kažemo, da li ima da li se danas generacije muslimana odgajaju na Kur'anu i sunnetu, da li smo mi odgojeni na Kur'anu i sunnetu, da li naše žene odgajamo na Kur'anu i sunnetu, da i tako dalje. Međutim, nismo se možda malo pozabavili. Šte to u stvari znači ova riječ odgoj? Jedan islamski odgoj. Što znači da isto dijete kada sebe jel tako odgaja, kada čovjek odgaja malo dijete i dijete se odgaja na nečem, tako je isto jedan musliman, koliki god da kažemo bio, znači koliko god da mu bilo godina, mora da nauči sebe da odgaja sebe na Kur'anu i sunnetu. I to je normalno, jedan sastavni dio od znači osobina pripadnika istine. jer tako? Jer čovjek ako sebe ne odgoji, znači ne da svo, svojoj duši, svom nefsu, ispravni odgoj, i da bude na Kur'anu i sunnetu, normalno da taj čovjek možda u početku, tako da kažemo, ako ličio ona pripadnika istine, međutim treba znati da ta istina dugo neće trajati kod njega. Ako čovjek ne bude kod sebe imao odgoj, onako kako su to imali ashabi Allahovog poslanika sallallahu To jeste, znači da sebe odgaja onako kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam odgajao svoje ashabe. Pa tako samo ovdje, da bi ovo razumjeli. Ja bih se zadržao na jednoj izreki od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu koji je spomenuo Ibn Kesir rahmetullahi alihi u uvodu svoj tefsir. Kada kaže Abdullah ibn Mas'ud kaže jedan od nas, to je od ashaba, jel Ibn Kesir nam ovdje uvodu tefsira namjerno spominje ovo, znači da nam da do znanja na koji način da odgajamo sebe kada je u pitanju Kur'an. Znači na koji način da shvatamo kuranske ajete, kako da te ajete sprovodimo u praksi i tako dalje. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud kaže jedan od nas, bi za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, prvo naučio deset ajeta iz Kur'ana. Naučio bi znači napmet. Kaže, zatim ne bi prešao ti deset ajeta. Kaže, dok ne bi naučio značenje tih ajeta. Kaže, kada bi naučio značenje tih ajeta, kaže, onda bi to sproveo u praksu. Kaže, kada bi sproveo u praksu tih deset ajeta, kaže, onda bi učio sljedeći deset ajeta. Znači, ovo je bila stvar koja je bila kod ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je u pitanju njihov odnos prema Kur'anu. A mi jel tako znamo da je početak i početak svega opet za nas muslimane Kur'an. Na primjer ako pogledamo vidimo Kur'an počinje se tako glavni izvor hadis razumije zasniva se opet na Kur'anu. Ova nauka bilo koja zasniva se sve kod nas. E tako isto draga braćo kada je u pitanju naš odgoj. I ovo smo možda malo spomenuli, ali sad ćemo ako mogu, da malo više prokomentarisati. Sve se draga braćo zasniva i sve se temelji na Kur'anu, na Allahu ođelešanu knjizi. Pa tako, na primjer, prva stvar koju je spomenuo Abdullah ibn Mesud, a to je Šta? Znači da bi naučili na pamet deset ajeta iz Allahove knjige. Znači da kažem ovo je prva faza sa kojom čovjek počinje. A to je šta? Znači da on kao musliman nauči ispravno učiti Allahu u knjigu, zatim da nauči na pamet, zatim da zna učiti, tako da kažemo kada otvori mushaf, znači da na taj način ima svoj odnos prema svom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I možda nam najbolje na to, normalno ovome ćemo sada govoriti kao obavezi i kao vrijednosti. Jer mi dosta puta neke stvari spominjemo kao vrijednost. Da je to lijepo, lijepo. Međutim, mnoge stvari nisu samo vrijednost. Ne samo zato što za njima se vapa, nego i čovjek obaveza. I čovjeka koji ostaje zato biva kažnjavan. Pa tako, na primjer, hadis koji nam govori o vrijednosti učenja Kur'ana i koji je dovoljan možda da nas tako da kažemo navede, da budemo od onih koji uči što više Allahu u knjigu. Jeste da Allahu u sallallahu alaihi wasallam hadisu koji je zabilježio imam Ahmed u svom musnadu kaže Inna lillahi ahlina minan nas. Kaže zaista Allah Đelešanuhu ima svoju čeljad među ljudima. Znači hoće da se kaže da Allah Đelešanu ima među ljudima robove koji su, koji su mu toliko dragi kao što je nekome je draga da kažemo članovi porodice, znači neko iz njegove čeljadi. Pa kaže, u kosu to o Allahu poslaniće? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani, hum ahlullahi wa khasatuhum. Kaže, pripadnici Kur'ana. Hoće da se kaže ovdje, eh, ovdje se koristi izraz ahl, Znači kao porodica, kao član porodice, znači onaj koji je prema Kur'anu, kao da mu je Kur'an sastavni dio njegove porodice. Kaže, pripadnici Kur'ana, to jest oni koji su uvijek uz Kur'an, kaže, hum ehlullahi wa hasatu, kaže, oni su Allahova čeljad i Allahovi odabrani robovi. Subhanallah. Pa, ali ovaj izraz koji poslanik sallallahu alaihi sallam koristi, ehlul Kur'an, oni koji su uz Kur'an. Znači, a kažem ova riječ ehl u arapskom jeziku znači jedan, jedan član, da kažem, jedan član tvoje porodice. Znači, koji su toliko uz Kur'an. Ne kaže, poslanik sa selem, hafizi. Oni koji je naučio Kur'an napet pa ga ostavio, pa ga zaboravio. Ili ga naučio ne radi po njemu. Ili ga učio ne razmišlja o njegovim ajtu. Nego oni koji su uvijek uz Kur'an. Kaže, to su Allahova čeljad među ljudima. Znači, toliko njemu dragi robovi. Kao što je tebi drag neko iz svoje porodice. I njegovi odabrani robovi. Subhanallah, hadis je vjerodostojan. Zabilježi ga imam Ahmed u svom usledu. Zar ima hadis, da kažemo, zar ima nešto što više treba da nas natjera, da se više družemo za Allahu Đelešanu knjigu, osim ovoga? Ili hadis, također gdje poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Hajruku men ta'allama al-Qur'ana wa Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an i druge podučavaju Kur'an. Opet šta? Vezano za Kur'an. Subhanallah. Poslanik sallallahu kaže u drugom hadisu, zabilježi ima Muslim, kaže inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kaže zaista Allah dželle sa ovom knjigom uzdiže neke narode, a druge spušta. Opet šta? Opet Kur'an. A draga braćo, za vrijednost učenja Kur'ana i zaboraviš sa njim, zar ima više što nas upućuje na to osim ovoga što smo spomenuli hadisa? A da ne kažemo zato što znamo iz nekih stvari da nam je to obavez. I možda smo spominjali ovdje primjer kada smo govorili fikski propis vezano za učenje Fatihe. I tako, i ovo treba uvijek spominjati, svaki ders, da znamo, jer neke stvari, subhanallah, jer znamo tako da je neke stvari poslanih sa sene puno ponavljao svojima sahabima. Pa bi neka neke riječi izgovarao po tri puta. Je tako jedan svoj hadis. A nekad vidimo da često poslanik sa selem jedno značenje na više načina spomeni. Radi, nje, radi njegove važnosti. I tako, draga braćo, moramo znati. I ovu stvar, koliko god mislimo da nam je poslala dosadna, vallaj ne, ne treba da nam bude dosadna dok to ne vidimo na svojim djelima. A to je da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže La salata illa bi kitabi. Nema namaza osim nema osim sa učenjem fatihi. Što znači da čovjek ako ne prouči Fatihu nema namaz. Međutim, šta to znači i kakvo učenje Fatihe? Draga braćo, učenje Fatihe onako kako je Allah Đerlešanuhu objavio svom poslaniku sallallahu alaihi wasallam na izvornom arapskom jeziku. Pa tako kažu islamski učenjaci kada govore o fiksnim poglavljima o namazu. Kažu od uslova za namaz jeste fatiha, ali kažu fatiha sa svim njenim harfovima, sa svim njenim teždidima, sa svim njenim ovim, sa svim njenim onim. Znači Fatiha onaka kako i kaže ako bi se samo jedan tešbid izostavio, kažu namaz je batil, namaz je neispravan. Ako samo jedan tešbid, kažeš na primjer i ke na'budu, ovdje je tešbid Iyake Ako bi rekao na' na'budu, namaz je neispravan. I s tim što si pro, promijenuo si zato što i ja u arapskom jeziku znači dovu, znači svjetlost. I ako bi prevo tako da kaže, to što si ti rekao na izvorni arapski jezik bilo bi Razumiješ li? Obožavamo tvoje svijetlo. Obožavamo, tako ono što je, znači svjetlost, na dunjalku to obožavam. Tako bi bilo značenje. Ako bi čovjek iz, promijenio harf sa harfom, da kaže, umjesto da kaže reko rekao lezina razumiješ, isto po svemu ovome za ispravno. Znači vidiš, subhanallah, s ove strane obaveze, kolika je važnost da izgradimo odnos prema Kur'anu. I ne možemo tako da kažemo preskakat i govoriti ovdje kako smo ovdje, a osnovno tako da kažemo stvar zapostavili. I zato čovjek mora sebe, normalno, da li sad ovo znači da kažemo, razumiješ, da one koji nauče ovako da im je namaz neispravan, normalno ne kažemo. Znači, mi sa ovim nećemo da kažemo tebi ovome, onome je neispravan namaz, nego ćemo da kažemo ljude dođite i učite. I zato, na primjer, ljudi stari koji nisu imali mogućnost tako da kažemo da nauče, normalno za njih nije grije. Zatim druga stvar, da kažemo čovjek, na primjer, nije imao također, da kažemo, ili ima govornu mahanu, ili ima čovjek govornu mahanu, da kažem, da li to znači, na primjer, da mu kažemo neispravan namaz, ili tako dalje. Ali, onaj čovjek, da kažemo, koji ne uči ispravno Kur'an, znači koji ne zgovara teždi, mijenja harf on ne može biti imam drugome, osim onima koji uče poput njega. Znači, ne može biti imam nekome koji, da kažemo, ispravno uči Kur'an. Njegov imame, njegovo, tako da kažemo, bivanje kao iman, imam je sa fikske strane neispravno. I draga brać, ovo je stvar koju moramo dobro da stavimo u svoje glave. Znači, koliko je važno za svakog mladića da svoju mladost provede u tome i da je potroši u tome da ispravno nauči Kur'an. Jer nema, pazite ovo, i kada je u pitanju oni koji hoće da se bave islamskim naukama, da kažem, opet šta, može on učiti fik, može on učiti hadis, može li učiti tefsir, ako ispravno nauči Allahu Đalešanu knjigu, ne može. I zato prije kod prvih generacija muslimana, kod Selefa, kad bi neko htio da krene putem traženja nauke, ne bi mu se dalo da je traži osim ako je hafiz Kur'ana. Prva stvar koja je bila jeste da nauči čita Kur'an Pa tako prenosi jedan od učenika imama Evzaija. A znate, čuli ste ko imam Evzaija, jedan od velikih učenjaka Selefa, imao svoj mezheb, ko su danas Ebu Hanife, Šafija, Malik, Ahmed imaju svoj mezheb. Međutim, mezhebu izumro. Kaže, kada bi dolazili imamu Evzaiju, i govorili mu, o imame, hoćemo kod tebe da učimo fik. Od bi mu rekao, jesi li Kur'ana? Ako bi on rekao, jesam, ako bi on rekao, nisam, on bi rekao, idi nauči Kur'an, onda mi dođe. Nemoj mi dolaziti ako ne znaš Kur'an Kaže, ako bi mu rekao, znam Kur'an na pamet, on bi rekao, haj mi sada prouči ajet, yusikumullahu fi auladikum, le zekere misru hazilun sa'in. On ajet iz sure Nisa pola strance, ajet u kojem se govori o nasljednom pravu, puno težak ajet. Kaže, ako bi mu njega proučio, bez greške, rekao, bujrum sjedi uči ali ovdje vidimo šta, ne, ne, ne znači ovo sad da kažemo, e, svi moraju naući Kur'an, ne, nego vidimo koliko šta je kod prvih generacija, tako da kažemo, značilo učenje Kur'ana i odnos prema Kur'anu. Što, draga braćo, ako hoćemo da mi budemo poput prvih generacija, moramo poći odakle su pošle i prve generacije. Kada je u pitanju učenja Allahove knjige i bade tako dalje. Ako čovjek hoće da zna, ako neko od nas hoće da zna svoje imansko stanje, a znamo tako koliko čovjek mora da vodi računa o svojima, kako će znat? Na koji način? neka zna koliko može da provede vremena dugo, da kažemo učeći Allahu Đelešanuhu knjigu. Znači koliko možeš da gledaš Musaf i zato kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže ako hoće neko od vas da vidi koliko voli Allaha Đelešanuhu, pa ste ovo sad, Allah voli koga? Onoga ko voli njega. Allah voli koga? Onoga ko voli njega. Ako hoćeš ti sada da na neku mjeru izmjeriš koliko voliš Allaha, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, kada bi došao sada ovdje ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam među nas, i kad bi ga pitali o ashabu, o ti koji su bio sa Allahovim poslanim, kako to da znamo kako smo vjernici? Znate kako bi odgovor Abdullah ibn Mesuda? Rekao bi, pogledajte koliko možete da gledate u mushaf. Koliko se družite sa mushafom, koliko u njega gledate. Kaže, koliko možete da gledate, kaže, toliko volite Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer kaže, onaj koji voli Allaha gleda i uči njegovu knjigu. Onaj koji voli Allaha on uči njegovu knjigu. I neka samo masar bude, ako ništa, samo da ovo zapamtimo s ovog sjela, gdje smo se okupili sada da svak od nas se vrati i da kaže, da Abdullah ibn Mesud kaže to, on je ashab Allahovog poslanika sallallahu e, i da kaže, razumiješ, e, koliko je sada, kako je moje imansko stanje. E, draga braćo, čovjek, ako nema snage, jel tako, ne može dizati za jel tako? E, šta to znači? Ako ti sad bola ništa ne jedeš, razmišljaš tek sam, možeš ti doći, hoćeš da digneš 100 kila. Džaba ti je koliko god ti govorio da možeš. Džaba ti je pričat ljudima, razumiješ, možeš dignuti ovo, možeš... Nema, kad dođeš, razumiješ, na djelo nema. E tako i se ovdje čovjek razumiješ. Može on govorit, pričat ovo, ali vrat se sam sa sobom, pa istinski pogledaj. Nemoj sam sebe zavaravati. Pa ako istinski hoćeš da vidiš koliko voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko si iskren vjerni, koliko ovo, koliko ovo razumiješ, onda razumiješ neka ti mjera bude zato i zato, draga braćo, subhanallah, kako ovo, neka čovjek čuje, razumiješ i kaže, pa ono, hajde, normalno. A kad se vrati čovjek na sebe, subhanallah, vidi kako je teško. Zamisli, subhanallah, kaže, Saraf, za tri dana prouči hatmu Kur'ana. Za tri dana prouči hatmu Kur'ana. Ili za četiri, ili za pet, ili za ovo, subhanallah. Bilo od njih koji su u jednom danu, tako da kažemo, učili jednu hatmu. Jedan od imama ovdje Begove džamije, razumiješ, sad sam zaboravio njegovo ime, ne znam tačno, je subhanallah ovo je primjer subhanallah koji je ovdje kod nas bio, ko što je bio primjer kod Selefa. Je došao subhanallah na hađ i kaže kada je stao, poslije je namaza je stao, razumiješ, pred Bejtullah. I zanijeti od dva rekata na file namaza, bio je hafiz. Nisam mislim da, da se zauđe maludi, nisam tačno, ovaj, ne Ali ima u onoj knjizi, onaj, Rametli Hafiz Mahmud Traljče spomenu. I subhanallah zanijeti od dva rekata, klanio od dva rekata i na ta dva rekata proučio čitav Kur'an od početka do kraja. Kur'an od početka do kraja. Subhanallah. Razmiš. Ili se prenosi, razmiš ovdje kod nas, da je bilo mjesta gdje bi se učilo ne, jel tako, travi hatmom. Ovdje kod nas. Ali je također bilo mjesta gdje bi se proučio Kur'an jedan put do 27. noći. To je bi ovdje, ovdje kod nas adet u nekim džamijama. Da se do 27. noći prouči jednom hatma, a onda od 27. noći, pa ono što ostane malo do Bajrama, se ponovo prouči druga hatma. I zamisli sebe, tako da kažemo, za tri noći, razumiješ, klanjaš da prouči se na njoj čita, kako se kaže, čita. Subhana. Ali čovjek, draga braćo, na ovo sebe mora da vježba. I zato bukvalno, ko što čovjek hoće da svoje tijelo, tako da kažem, bude mišićav, da bude ovo vježba vremeno, Isto tako čovjek mora da sebe vježba svoje imansko stanje. I da sebi kaže, aha, je danas toliko, ali sutra ću povećati, prekstra toliko, ili za ili za dvije sedmice. Ali uvijek, tako da kaže borba sa Jesam li danas zikri? Jesam li zikri jutarnji zikri? Jesam li večernji zikri? Jesam... Jer čovjeku, pasite ovo, srce je tako, kao što kaže Ibn Kajim Rahmetullah Ali, ne može u jednoj posudi biti šta? Vatra i voda. Znači ne možemo to sakupiti sad, razumiješ, u jedno mjesto, da bude i da vatra, razumiješ, to je posudi da voda. E tako isto kaže u jednom srcu. Ne mogu da se dvije suprotne stvari spoje. I ne može se u jednom srcu spojiti i ljubav prema Dunjaluku, da kažemo, i da se spoji šta? Razumiješ se? Ljubav prema Allahu, prema učenju Kur'ana. Što znači, ako neće u tvoje srce, ako tvoje srce ne trpi Kur'an, i neće ga, razumiješ? Uzme malo nekoliko stranica, pročita pa on ostavi. Znači da je tvoje srce puno nečega drugog. I zato, subhanallah, čovjek, puno je važno, ovu stvar pogotovo posebno možemo govoriti. A to su, draga braćo, tajne i badeta. O tome imam Gazali, rahmetullahi alaihi, pisao. Na primjer, ono dijelo koje se danas prevodi, prevodi Ihya ulumi din, imam Gazali tu govori o tajnama, odnosno o pojentama ibadeta koje čovjek čini od namaza, zakjata i tako dalje. I normalno ona knjiga, su neke stvari. Ibn, Ibn Taymiyyah, rahmetullahi alaihi, ima jedan lijep govor kada je u pitanju imam Gazali, rahmetullahi alaihi, i njegovo dijelo Ihya ulumi din. I kaže, u njoj imaju neke opaske koje su, na primjer, razmiš vezano za hadise. Jer, na primjer, vidjet ćemo da ima hadisa koji su daif, čak koji su lažni, tako dalje. Nije čudo. Jer Imam Gazali, rahmetullah alaihi, sam za sebe govorio, inni le muzđil bidafil hadis. Ja učenjak u hadisu nisam. I to istinu vidimo, razumiješ, Allah je dao, Imam Gazali je bio alim u šafijskom fiku, suli fiku, međutim nije bio alim, niti onaj kome se vraća kada je u pitanju hadis. Zatim neke stvari koje je bilo, tako da kažemo, posebno, da ne kažemo pregonjenje kod njih u zuhudu. Možete ćete naći samo Hija u din, da Imam Gazali kaže da je pravi zuhud, da čovjek ne bude na sebi imao ništa, osim jedne odjeće. Kaže, tako da je opere, da nema na sebe, razumiješ li šta drugo da obuče, nego da se sakrije dok se ovo ne osuži. I da je obavezan da sve podijeli osim te jedne odjeće. Normalno, to su neke stvari, tako da kažem, koje su opaske bile. Međutim, ono što ima lijep govor u toj knjizi jeste kada je u pitanju i badeti njegovo značenje. I kada, na primjer, govori, kaže čovjek, o značenju namaza, tako? I mi znamo da jedan namaz, da je njegova zadaća šta? da kaže poslanik inna salata anil nama zaista odvraća od ružnih i loših djela što znači ako nekoga od nas namaz ne odvrati od ružnih djela na njegov namaz nije u redu i zato subhanallah kaže imam Gazali kaže čovjek kada kaže Allahu ekber u svom namazu kaže ako samo na nešto drugo pomisli u tog svog namaza kaže neka zna kaže da je slagu i da je lažac. Jer kaže reko Allahu Akbar Allah je najveći, a kaže nešto drugo je najveće u njegovom srcu jer možda razumiješ čovjek je pomislio na neku sestru koju hoće sutra doženi. Ko zna, razumiješ. U namazu, razumiješ, može, dešava se da ljudi misle. Ili je pomislio, razumiješ, šta će jest, razumiješ, kaže Allahu ekber, ali, razumiješ, hoće li biti ovo ili ono za ruđa. Ili Allahu ekber, razumiješ, jesam li prošao na ispitu ili nisam prošao. Ili Allahu ekber, razumiješ, na ovu stvar mislim. To se dešava, dešava je tako? Međutim, kada kažeš Allahu ekber, mala riječ, ali kod nas veliko znači. Je tako? Allahu ekber, kada kaže Allah najveći. Nema ništa u ovome, tako da kažemo, dunjaluku, da je veći od Allaha I zato kada tu riječ izgovoriš, subhanallah, sve drugo postaje malo pred tvojim očima. Ova jedna riječ, kako nas subhanallah odgaje. I zato ima jedna priča, vezano za e, jednog velikog alema koji se zvao Izzudin ibn Abdissalam. Njega su zvali sultanul ulema, sultan uleme. Toliki je bio veliki alim, u islamskim nauke i tako da. Međutim, pored svega toga je bio poznat po svojoj hrabrosti. Zato što je vladarima govorio da ju se uopšte nije bojao. I tako za njegovog vremena je bio jedan veliki vladar koji je bio opasan. Da kažem sultan, međutim za njegovog vremena se dešavalo, počelo se prodavati alkohol, dešavalo se ovo i tako dalje. Između ostalog što su ljudi radili za njegovog vremena, kaže jeste kad bi on izašao da bi ljubili zemlju ispred njega. Normalno to znamo da nije dozvoljeno da se čovjeku nakloni tako, a kamo da ljubiš zemlju ispred njega. I subhanallah, Izudin ibn Abdissalam je izašao i vidio ljude kako, razumiješ, ljube zemlju pred njim. Kad je to vidio, rekao, e, budalo, razumiješ li? Kako tako dozvoljavaš ljudima? Kaže, ti taj, dozvoljavaš ljudima I razumiješ, rekao mu, ti taj koji dozvoljavaš, koji dozvoljavaš da se prodaje alkohol, dozvoljavaš da se zemlja ljubi pred tobom. Svi se ljudi, kako se kaže, prepali okolo. Subhanallah, ovaj sultan, Izudin Abdesalam je bio alim. Ali subhanallah, ovaj sultan, razumiješ, može da ti glavu otkine. Koliko je bilo sultana koji je odmah ubijalo u lemu, razumiješ. I poslije svega toga njegov učenik ga pita, kaže, tako mi Allah Đelešanu, kontali smo da, će, da ćeš odmah biti ubijen. Šta je, kaže, to učilno Kaže, kaže, ja sam onda kad je izašao, kad sam ga, kaže, vidio, kako se oholi, kaže, tio sam namjerno, kaže, da ga ponizi Da vide ljudi da on nije taki ko što jes Da vide da ne zaslužuje da se njemu ljubi ispred njega zemlja. A kaže, kaže, kada sam u svoju glavu, kaže, kada mi je ušla svijest o Allahovoj veličini, kaže, on je predavnom postao poput jednog mačka. كاجي كدي موي غلاو رازميش كاجي عندما استحضرت عظمه الله كاجي كداسم كاجي كدامي سفرات لا غلاو كسزميش الله ويلچينو I što znači Allahu Kaže mačak je, kaže, taj kaže sultan je predavnom pustio kaže, poput jednog običnog mačka. Kaže, i zaista pogledaj, za nije tako? Subhana kada čovjek šta? Kada razmisli Allahu veličinu i da će sad pred Allah, da Allah će reći, razumiješ, kome danas pripada vlast, razumiješ, da će se drugi zašutiti, kada ovo, kada ovo, kada... zar nema to nešto na dujalku, zašto vijenik, od čega treba da se boji? ili da kažem zastrahuje. Zar onaj vjernik koji je zadovoljan i žalešanu kaderom, tako da kažem, treba da bude od onih koji će se sekirati za ovo ili za... Ali pa ste jedna riječ, Allahu ekber šta znači? I ova isti alim, Aizzuddin ibn Abdisalam, za njegovo vremena također se je desilo. Da se, tako da kažem, zaratila dva sultana muslimana. Jer je prije bio halifa, bilo dosta sultana. I dva sultana Egipta i Sirije zaratili. I ovaj sultan u Siriji počeo da prodaje oružje kršćanima da prodaje oružje kršćanima kako bi nahuško tamo na muslimane. I ovaj kada je bio u Damasku, sam im bere i fetvu, to je haram. To je što sultan radi. E, kad je sultan to čuo, kako se kaže, kad je sultan to čuo, zatvori ga, zabrani ga da drži hudbe i tako dalje. I razumiješ, odvede ga u zatvor. I razumiješ, sultan pošalje neke učenike, neku lemu. I kaže, recite mu, samo kaže, neka dođe, neka mi se izvine, neka mi poljubi ruku. Razumiješ, samo nek te učini, kaže, ja ću ga vrati na sve njegove položaje koje je bio. I kad se došli to da mu kažu, on njima kaže, kaže, tako mi Allah, Đalešanu, ja ne bi dao da on meni poljubi moju ruku, a kamoli da ja njegovu ruku poljubi. Subhanallah, razumiješ? Znači šta? Znači kako ova stvar, da kažem, spominjao je Allah, Jer mi, na primjer, zikrimo. Čovjek ono, razumiješ, hajde da kažemo, nekada ono malo zikri. Ne zikri ko što su ashabi Međutim, da li je svjestan svakog onog zikra koji izgovori? Jer subhanallah kod nas nema u islamu ništa puko izgovaranje. Da čovjek izgovara neke, razumiješ li, čudne riječi koje je abraka, i nešto se desi. Toga nema. Nego svaki onaj zikr ima svoje značenje. O čemu je Ulema govorila koji ostavlja trag na čovjekov, tako da kažem, na čovjekov hod na dunjalu. I zato, subhanallah, znate, možda smo ovdje spomenuli jedan primjer, koji spominje Ibn Qayyim rahmetullahi ali. Kaže, jedne prilike ja sam bio sa šehhul Islam ibn Temiju. Kaže, zajedno smo klanjali sabah namaz. Pa je šehhul Islam ibn Temije poslije sabah ostao da zikri, zikri, zikri, kaže, zikrio da podne namaz. Kaže, pa mi se okrenuo i rekao je, ovo je moj ručak. Kaže, ja kada ne bi imao svoj ručak, kaže, ja bi izgubio svoju snagu snagu, razumiješ, prenošenju islama i ljudima objašnjava mislim. Subhanallah, šta je ručak za nje bio? Šta je za nje bila snaga, razumiješ, duhovna sna, snaga imana, razumiješ. I ono sa se. I zato razumiješ da se vratimo na ovu stvar, na ibadet, kada čovjek rekne Allahu akbar. Da li je svjestan, subhanallah, istinski, kada kaže tu riječ da Allah veliki, da Allah najveći, ne kažeš Allah kebir, ne kažeš Allahu akbar, Allah je najveći. Znači od svega, ne smije ništa da se nađe u tvojom srcu veće, razmišlja. Kažem, ni sestra koju hoće da oženiš, ni ovo, ni ovo. Subhana, ni nešto da misliš više. Nego, a mi danas razumiješ li? Primjera, da čovjek spominje, razumiješ li? Primjera, kad hoće da se oženi, da spominje, razumiješ Allaha koliko spominje, da kažem ovu sestru, ili koliko spominje žen. Razumiješ, kad bi Allaha toliko spominio, bio bi odani vozakirin Allaha kesina Koji mnogo Allaha spominju i onaj koji mnogo Allaha spominju. Kad bi toliko Allaha spominju. Međutim, danas, nažalost, subhana, Mnoge stvari i zato ove stvari koje nas odgajaju, pitanje Kur'ana, sunneta, da se odgajamo onako kako su bile prve generacije. Ovdje vidimo kako, znači prva stvar kod nje je bila šta? Da naučimo Kur'an. I zato, draga braće, ovo ponavljamo. Ne možemo ići i preskakati stepenice i misliti da ima nešto važnije od tvog odnosa prema tvom gospodaru subhanahu. I zato osnovna stvar jeste vjerniku druženje sa Allahom i ne može čovjek koliko god mislio da izdrži na Allahovoj uputi ukoliko ne bude od onih koji će svaki dan učiti Allahu Đelešanu I kogod kaže da se sebe pripisuje ispravnom islamu, prvim generacijama muslimana, ovo ono, subhala neka, neka vidi da li je njegov ibadet ko njihov ibadet. Da li je naš ibadet kao što je bio ibadet prvi gen Da li je približno tako da kažemo. Da li je naš način odgoja kao što je njihov. Subhanallah čovjek će vidjeti šta, da je daleko toga. I da ima zato, alhamdulillah, da mu je Allah dao vremena. Da mora sebe da nauči na to da sebe nauči da odgaja kao što su sebe odgajale prve generacije. A ovdje vidimo šta? Prva stvar Kur'an. Znači stvar, tako da kažemo, sa kojim se počinje. I zatim dalje spomnije Abdullah ibn Mesud, onda bi da bi naučili značenje toga, onda da bi spravili praksu, ali evo, na ovoj smo se zadržali, pa inša Allah, ako bude drugi put, da ćemo nastaviti, da vas Allah nagradi, a kulu hada, wa Allah, da vas Allah Pitanje glasi. Ako imam brzo uči na namazu, da li mi možemo da ne, da ne učimo fatihu? Ako imam brzo uči na namazu, da li mi možemo da ne učimo fatihu? Jer postoji mogućnost da fatihu ne proučimo pravilno. Da nije možda pitanje, ako imam uči brzo namaz, da li mi možemo da učimo fatihu? ako ako znači imam, prva stvar. Ako imam, uči. Međutim, prouči Fatihu ispravno. Znači, ne zamijeni harf sa harfom. Da kažemo, ne izbaci nijedan teždit, taj namaz je ispravan. Znači, kada je u pitanju samo učenje. Da li to ima pokuđenstvo ili nema, to je druga stvar. Međutim, draga braća, kada je u pitanju ovo pitanje, učenje za, da kažemo imamo, Allah najbolje zna, mišljenje koje ja smatram, ne ja takfrula nazim, da Allah oprosti, razumiješ, nego koji je veliki broj islamskih učenjaka rekao da je najispravnije. To je da kada imam, da kažemo, uči na glas, da ti onda ne učiš. Ako imam uči u sebi, ti onda za njim učiš. Znači, ako imam uči na glas, neki ljudi, neka braća praktiku da kažem, imam uči na glas i oni za njim uči na glas. Ovo mišljenje je mišljenje imama Šafija, rahmetullahi alaihi. Znači, koji kod njega obaveza ima rivajet u imama Ahmeda da je to pohvalno. Znači kad ima muči na glas da i ti prouči, proučiš za njim. Imam Šafija rahmetullahi alaihi ovdje uzima dokaz za to. Hadis koji smo spomenuli la salata illa bi fatihati kitabi nema namaza osim sa proučenom fatihom. I on kaže, imam Šafija kaže da se odnosi i na imama i na onoga koji uči za njim. Međutim, znači druga ulema kaže da nije obavezno učenje Fatihe za imamu kada on uči na glas. I ne samo da nije obavezno, nego ne smije da se uči, zato što imam uči, Allah Đelešanu kaže kada se uči Kur'an, onda vi šute. A dokaz da se ovaj, a, ovaj hadis ne odnosi na onoga koji klanja za imamom, jeste stvar da čovjek ako zakasni, jel tako, na primjer, ako zakasniš ti sada u džemat i zatekneš imama na ruku, jel tako, i ako ti stigneš imama na ruku, smatra se šta? Da si stigo rekat, jel tako ili nije? I poslanik sa stanem kaže, ko, stigne na rekat, stig, ko stigne na ruku, stigo je na čitav rekat. I što ovdje islam, druga ulema, mimo imama Šafije, uzimaju kao dokaz da nije Fatiha uslov da se prouči, razumiješ, kada imam uči naglas, u stvari da nije Fatiha uslov, razumiješ, za onoga ko klanja za imamom, nego da je razumiješ tada nije, nije na njemu obaveza, ovaj, on tada ne uči. Znači taj dokaz da čovjek ako stigne na ruku, razumije da se smatra da je stiguo na čitav riket. Dobro. Imam, kod imama Šafije postoji drugi dokaz da kaže, razumiješ, a to je da Razumiješ da je neki ashabi kažu, kaže su hadis koji je zabilježen imam Ebu Davud, u svom sunanu, kaže da je zabilježeno posle poslanika sallallahu, za vrijeme poslanika sallallahu sallam sekta ili pauza nakon učenja fatihe. Razumiješ? Znači, nakon što bi poslanik proučio fatihu, da bi tu malo zastao. U šafijskom mezebu oni kažu tu, razumiješ, tu se uči fatiha. Znači imam prouči fatihu i šuti onda oni koji za njega uči fatihu. Međutim, to je stvar za koju nema dokaz i sunnata poslanika sallallahu alaihi sallam. I nema dokaza da je to stajanje bilo toliko dugo. I zato razumiješ šeha kadir rahmetullahi alaihi u razumiješ ovaj, u svojim e, obradi dijela El Efkara od imama Nevi, jedna kaže imam Šafi, kaže da nema dokaza koji upućuje i sunnete zato I zato šeheh Islam ibn Temir rahmetullahi kaže da ono šutenje koje imam šuti, a oni za njega uče fatihu, da je to stvar koja je bidat, koja je novotarija. Znači da nema potpore u sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam. I zato ako imam znači uči i njegovo učenje bude ispravno, znači nije tako da kažemo zamijeno harf harfom, nije izostavio teždid, onaj koji za njega nema, razumiješ li, nikakvog griha u tome njegove namaz, kako se kaže, ako bude ispravan. Znači kažemo da je Allah najbolje zna ispravno mišljenje. Ako imam uči naglas, ti šutiš. Ako imam uči u sebi, ti onda učiš u sabi. I opet treba da znaš da ni to učenje ti nije obavezno, nego samo sunnet. Znači to učenje na podne i kindiji koje učiš, ti je sunneta, nije obavezno i ovo je mišljenje većina islamskih učenjaka za razliku od imama šafe. I zato mislim, ako sam shvatio ovdje ovo, razmišljam, ako ima brzo uči namaz, da li mi možemo da naučimo fatiha? Ako on uči na ni u kojem slučaju ti nećeš učiti. Allah najbolje zna. Allah najbolje